Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 23-ն է, տարվա 54-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1886 թվականի այսօրը Չարլզ Մարտին Հոլն առաջին անգամ ստանում է մաքուր ալումինիում։ 1893-ի այսօրը Ռուդոլֆ Դիզելը իր ստեղծած շարժիչի համար ստացավ արտոնագիր։ 1944 թվականի այսօրը սովետական միությունում սկսվում է չեչենների ու ինգուշների տեղահանությունը դեպի կենտրոնական Ասիա։ 1945 թվականի այսօրը Ջո Ռոզենտալը նկարեց հայտնի Իվոդիմայի վրա դրոշ բարձրացնելը լուսանկարը, Այն Միացյալ Նահանգներում դարձավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի թեմայով ամենաարժեքավոր եւ ճանաչվող լուսանկարներից ու բոլոր ժամանակների ամենաշատ վերահրատարակվող լուսանկարներից մեկը։ 1947-ի այսօրը ստեղծվեց ISO ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը։ 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմակերպության անդամ է 164 երկիր։ Համարվում է աշխարհում ստանդարտներ մշակող ամենամեծ կազմակերպությունը։ Կազմակերպության անվանումն ընտրելիս հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ անվանումը բոլոր լեզուներով հնչինույն է։ Այդ իսկ պատճառով օգտագործվել է հունարեն «իսոս» բառը, որը թարգմանաբար նշանակում է հավասար, եւ ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության անվանումը բոլոր լեզուներով հնչում է «իսո»։ Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության պաշտոնական լեզուներն են անգլերենը, ֆրանսերենը եւ ռուսերենը։ Գործունեությունը տարածվում է տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա, բացառությամբ էլեկտրատեխնիկայի եւ էլեկտրոնիկայի, որոնք միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողովի իրավասության ոլորտում են։ Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության կառուցվածքը կանված է ղեկավար եւ աշխատանքային մարմիններից։ Այսօրը ծնվել են 1685 թվականին բարոկո դարաշրջանի գերմանացի մեծ երգահան Գյորգ Հենդելը։ 1840 թվականին ավստրիական տնտեսագետ տնտեսագիտության տեսության ավստրիական դպրոցի հիմնադիր Կարլ Մանգերը 1874 թվականին Էստոնիայի առաջին նախագահ Կոստանտին Պյատսը 1868 թվականին ամերիկացի գրող, պատմաբան, սոցիոլոգ Դյու Բոյս Դյուբուան 1883 թվականի փետրվարի 23-ին է ծնվել Գերմանացի փիլիսոփա եւ հոգեբուժ, էգզիստենցիալիզմի փիլիսոփայության հիմնադիրներից մեկը Կարլ Յասպերսը։ 1907 թվականի այսօրն է ծնվել հայ կինոռեժիսոր եւ սցենարիստ Վիլյամ Հայկազյանը։ 1928 թվականին խորթային դիեզերագնաց սովետական միության հերոս գնդապետ Վասիլի Լազարևը 1932 թվականի այսօրն է ծնվել խորթային Հայաստանի ժողովրդական ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանը Համահեղինակների հետ Արթուր Թարխանյանի նախագծերով Երևանում կառուցվել են Ռոսիա կինոթատրոնը, Երիտասարդության պալատը, Զվարթնոց օթանավակայանը, Մարզահամերգային համալիրը, Էրեբունի 3 բնակելի միկրոշրջանը, Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի հասարակական գիտությունների ինստիտուտների մասնաշենքերը, բնակելի շենքեր Երևանի Սարյան, Չարենցի եւ Բագրատունյաց փողոցները։ 1940 թվականի փետրվարի 23-ին է ծնվել հայ ազգի նկարչուհի Ծովին Արբեկարյանը։ 1940 թվականին հայ բանաստեղծ եւ լրագրող Երվանդ Պետրոսյանը 1944 թվականին Կինոյի եւ թատրոնի ռուս խորթային դերասան, խորթային միության ամենանշանավոր ու ճանաչված դերասաններից մեկը Օլեգ Յանկովսկին։ 1954-ի այսօրն է ծնվել Ուկրաինացի պետական եւ քաղաքական գործիչ Վիկտոր Յուշինկոն։ 1983-ի փետրվարի 23-ին է ծնվել անգլացի դերասանուհի Էմիլի Բլանտը։ Այսօրը տոնում են Բրունեյում այսօր ազգային օրն է, Գայանայում հանրապետության օրը, Ռուսաստանում եւ ԱՊՀ մի շարք երկրներում հայրենիքի պաշտպանի օրը։ Այսօր փետրվարի 23-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 311 օր։